بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به درس شانزدهم نسب الفعل المضارع نسب فعل مضارع ما قبلا علامت های اعراب خوندیم علامت های اعراب فعل مضارع خوندیم که اگر مرفوع بشه چه حرکتی میگیره منصوب بشه چه حرکتی اگر مجزوم بشه چه حرکتی و حرکت های علامت های فرعیش رو هم خوندی. حالا رسیدیم که اعراب فعل مزاره رو توضیح میده فعل مزاره سه اعراب داره نصب جزم رفع نصب جزم رفع یعنی یکی از این سه حالت خارج نیست در تراکیب که قرار میگیره در جملات که قرار میگیره یا مرفوعه یا منصوبه یا مجزومه چه زمانی ترکیبش منصوبه و چه زمانی مجزوم و چه زمان مرفوع رو در این درس میخونیم اما الفعل فینصب اذا کان قبله احد هذه الاحرف خیلی ساده أما فعل يعني فعل مضارع این الف لامی که روی فعل اومده الف لام عهد منظور فعل مضارع هست اما الفعل فينصب اذا كان قبله احد هذه الاحرف اما فعل منصوب میشه زمانی که قبل از آن یکی از این حروف بیاید باشد ان لن اذن کی ان لن اذن کی یکی از این چهار تا قبل از فعل مزاره باشه فعل مزاره منصوب میشه خب اینجا البته مختصر توضیح داده چون این ان خیلی از جا پنهان میشه مثلا بعد از حتا مثلا پنهان میشه اون در کتب بزرگتر بحث میشه و ما اون بحث اینجا مطرح نمیکنیم فعلا بدانیم که نواسه همین چهارتا هستن در کتب بزرگتر هم همین چارتا هستن تا اونجا تفصیلاتشو میاره پس انو لنو اذنو که اینها فعل مزاره رو منصوب میکنند مانند لن یعنی سوره فعل مزاره یعنی سوره منصوب علامت نصبش فتح هست لن یعنی سرو یعنی سرو منصوبه به خاطر این نونش حذف شده علامت فرعی داره حذف نون علامت نصبه در اون سیغه هایی که نون دارن جز البته دو جمع مؤنث ایضاح خودش در توضیحات مثال میاره لما كانت السلامة من الخطأ في الكلام تتوقف على ان نعرف في أي تركيب يكون الفعل منصوبا أو مجزوما أو مرفوعا وفي أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منسوبا أو مجرورا كان من اللازم أن نشرع في معرفة القواعد التي توصلنا إلى ذلك دیگه وقتی که سلامتی از خطا در کلام در گروه این است که ما بدانیم در چه ترکیبی فعل منصوب است در چه ترکیبی مجزوم است و در چه ترکیبی مرفوع و در چه ترکیبی اسم مرفوع است و در چه ترکیبی منصوب و در چه ترکیبی مجرور پس لازم است که شروع کنیم در شناخت قواعدی که ما رو به این هدف میرساند به هدف سلامتی از خطا در کلام فالفعل ينصب في أربعة مواضع فعل منصوب میشه در چهار جایگاه در چهار ترکیب در چهار جا و یجزم فی ستت عشر موضعا و در شانزده جا فعل مجزوم میشه و یرفع فی غیر ذلك و در جاهای دیگر مرفوع میشه ببینید فعل سه حالت بیشتر نداره یا منصوب یا مجزوم یا مرفوع اگر چارتا تا ناسبه روش اومده بود منصوبه اگر 16 تا جازمه سرش اومده بود قبلش مجزومه اگر نه ناسب روش اومده بود و نه جازم پس مرفوعه دیگه حالت چارمی نداره علی حمزه فينصب في كل جملة وقع فيها بعد كلمة من هذه الكلمات پس منصوب میشد فعل مزاره در هر ای که واقع شده است بعد از کلمه ای از کلمات زیر هرگاه فعل مزاره بعد از کلمه ای از کلمات زیر واقع میشه منصوب میشه اون چهار کلمه چی ان لن اذن که ان مثال شو آورده مانند یسرونی ان تنجح خوشحال میکند مرا موفقیت تو خب چرا اینجوری معنیش کردیم موفقیت چون ان روی فعل مضارع بیاد اللحاظ اعرابی منصوبش میکنه ولی اللحاظ معنایی تبدیل به مصدرش میگرداند یا سر رونی شاد میکند مرا ان تنجح اینجا میبینیم تنجح ان روش اومده پس در این ترکیب در این موضع چه هست؟ منصوب هست مثال لنش دو لن نحو لن يسود الكسلان کسلان سید نمی شود به سروری نمی رسد خیلی از افراد بینی که یه رو همون سود ترجمه میکنن ولی سود کلمه فارسی عربی سود رو میگن ربح ساده سودو سرور بودن رهبر بودن سید بودن لن یسود الکسلانو یسوده منصوبه به خاطر که لن روش اومده اذن نحو اذن تبلغ المجد ولی اذن در ابتدا نمیاد در صدر جمله نمیاد در جواب میاد موقع که شخصی میگه ساجتهدو تلاش خواهم کرد اون موقع ما در جوابش میگیم اذن تبلغ المجد در این صورت تو به مجد میرسی اذن تبلغ المجد اما اگر از ابتدا میخوایم جمله رو شروع کنیم با اذن شروع دیگه نمیشه خب از خود معنای اذن دیگه این واضحه کی جئتو کی اتعلمه آمدم تا بیاموزم اتعلمه منصوبه چرا چون بعد از کی اومده پس حالت نصبش خیلی واضح صاف و ساده کتاب توضیح داده بود اما جزم فعل مزاره ويجزم إذا كان قبله إحدى هذه الكلمات و فعل مزارع مجزوم می شود زمانی که قبل از فعل مزارع یکی از این کلمات آمده باشد عبارتند از لم لما لام امر لای نهی یا همون لای إن ان ما من ما مهما متا ایانا اینه انا حیثما کیفما و ایو از ام به بعد اینا دو تا دو تا فعل رو مجزوم میکنن لمو و لام امر و لای ناهیه یک فعل رو مجزوم میکنن در این رو حتما خواهد گفت ایباح توضیح واضح کردن عرفنا المواضع الاربعه التي ينصب فيها الفعل شناختیم جاهای چهارگانه ای رو که فعل مزاره درش منصوب می شود بقي علينا ان نعرف المواضع الستة عشر التي يجزم فيها باقی مانده است که بشناسیم جایگاه های شانزهگانه ای رو که فعل در اونها مجزوم می شود با الف و توضیح داد در قسمت نسب الان با رو توضیح میده در قسمت جسم. فيجزم فی كل جمله وقع فیها بعد کلمت من الكلمات المذكورة مجزوم مشاد فعل مزاره فیوجزمو نائب فاعلش هوی هست که به فعل مزارع برمیگرده فيجزم فی كل جمله وقع فیها بعد کلمت من الكلمات المذكورة مجزوم میشد فعل مزاره در هر جمله‌ای که واقع شده است در آن بعد از کلمه ای از کلمات مذکور و هی تنقسم الى قسمین و این کلماتی که فعل مزاره بعد از اونها مجزوم میشه بر دو قسم تقسیم میشن یک قسم یجزم بعده فعل واحد قسمی که فقط یک فعل بعد از اون مجزوم میشه اونا چهار تا هستن و هو و عبارتن از یک لام دو لما سه لام امر چهار نهیه. یعنی بعد از لم و لما و لام و لای فقط یک فعل مجزوم میشه برای هر کدوم مثال آورده نحو لم اخن اهدا لم اخلف وعودن در این مثال میبینیم که لن فقط چند تا فعل رو مجزوم گردانیده است فقط یک فعل در لم اخون فقط اخون به وسیله لم مجزوم شده است در لم اخون فقط اخون به وسیله لم اخلف یخلف اخلف پس لم اخون عهدن میشه اخون مجزوم به وسیله لم علامت جزمش ساکن این اخون از اون جایی که معتل هست اجوف هست واف درش حذف شده در اصل بوده اخونو نخونو اخونو که متکلم وحده هست لم که روش اومده شده است لم اخون ولی از اون جایی که نون ساکن دادیم واف هم ساکنه واو حذف شده شده لم اخون پس لم فقط اخون رو مجزوم کرده فاعلش که به انه مستطر هست اهدن مفعول بهیست ولم اخلف اخلف نخلف ابتدا چیز دیگه در ذهنم بود ولم اخلف وعده خلافی نکردم وعودن هیچ وعده ای رو پس اخلف هم مجزوم علامت جزمش سکون هست ترکیب قبلی هست دو لما سالش لما یثمر بستانونا هنوز بستان ما سمر نداده است یعنی نفی تا زمان حال فقط لما معنیش نفیش تا زمان حاله آینده احتمال داره بره پس لما یثمر یثمر مجزوم علامت جزم سکون چون بعد از لما اومده وقد أثمرت البساتين خب این هیچ سه لام امر مند لیلزم کل انسان حده هر انسانی حدش رو بشناسد پایبند باشد به حدش خب لیلزم لیلزم این لامو بهش میگن لام امر که روی سیغه های غایب بیاد لیزرب لیزربا لیزربو لتزرب لتزربا نه لای ناهیه لایس که نه میکند برخلاف لای نافیه که اون فقط منفی میکند مانند لا تیأس من رحمت الله لا تیأس فعل مزاره مجزوم علامت جزمش سکون فقط یک فعل رو مجزوم کرد پس لم و لما و لام امر و لای نهیه یک فعل رو مجزوم میکنن دو و قسم یجزم و بعده فعلان قسم بعدی جوازم اون قسمی هستن که دو فعل بعد از اونها مجزوم میشود الاول یسمه فعل و شرط فعل اول که به شون مجزوم میشه بهش میگن فعل شرط و ثانی جوابه فعل دوم که مجزوم میشه بهش میگند جواب شرط و هو این قسم دوم عبارتند است البته تفصیلاتی وجود داره اومد و مثلا شرط جواب شرط مثلا فعل نبود این انتصبر تنل نال نالو تنال میشه در از که الف هست میشه مثل همون اخون پس ان تصبر تنل اگر صبر کنی به هدف میرسی هم تصبر رو که فعل شرط بش میگن مجزوم کرده و هم تنل رو که جوابش هست ان تصبر تنجح اگر صبر کنی پیروز میشوی دو فعل رو مجزوم کرد هم تصبر رو هم تنجح رو هم تصبر رو هم تنل رو دو ازما ازما اینا همشون البته دیگه شرط هستند ادات شرط هستند ازما مانند ازما تتعلم تتقدم من من يبحث يجد ما ما تحصل في الصغر ينفع ك في الكبر هم تحصل مجزوم شد وهم ينفع مهما مهما تبطن تظهره الأيام هر چی پنهان کنی در بطن نگهداری پوشیده نگهداری ایام اون رو ظاهر خواهند کرد پس تبطن تظهر هر دوتا به وسیله مهما مجروم شدن متا یصلح متا یصلح آورده متا يصلح باله؟ بخاطر اینکه قلب مذکره و جوارح مؤنثه متا یصلح قلبک تصلح جوارحک متا يصلح قلبک تصلح جوارحك معنیش اینه که هرگاه قلبت اصلاح شد بقیه اعضایت اصلاح خواهند شد در حدیث اومده است اذا صلح صلح الجسد و کلو زمانی که قلب اصلاح بشه تمام جسد اصلاح خواهد شد خب ایانه مانند ایانه تحسن سریرتک تحمد سیرتک هرگاه که سریرت زیبا شد درونت زیبا شد سیرتت هم ستایش خواهد شد اینه اینه تتوجه تصادف رزقک هر کجا روی گردانی رزق تو رو خواهی دید انا انا یذهب ظلمالی یجد رفیقا یذهب یجد حيثما ما تستقم يقدر لك الله نجاحا كيفما نحو كيفما تكون يكون قرينك هر طور باشی همراهت آن می شود تو چطور انسانی هستی رفیقت اونطور است هر شخصی رو از رفیقش باید شناخت بله دوازده ایو ایو انسان یحترمه الرئیسو یحترمه المرؤوس هر انسانی که رئیس او رو احترام کند مرعوس هم او رو احترام میکنند زیر دستان هم او رو احترام و على هذا القياس وتسمى كلمة و ما بعد أدوات الشر أدوات الشر أدوات الشروط و بعدی ها بشو مجان أدوات شرط ادات شرط مفرد مفردشه ادوات هم جمعش پس ادات شرط داشتیم فعل شرط جزای شرط مانند ان تدرس تنجح اگر بخوانی پیروز میشوی میگیم این ادات شرط محلی از اعراب ندارد تدرس فعل مزارع مجزوم فعل شرط مجزوم به وسیله این تنجح جواب شرط مجزوم به وسیله این پس همین این دو فعل رو مجزوم کرد و بقیه ادوات شرط که توضیحاتشون به شکل مختصر اومد هیجده، درس هیجده ها رفع الفعل المضارع رفع فعل مضارع و ويرفع اذا تجرد من جميع ذلك و فعل مزاره مرفوع می شود یرفع نائب فایل هوی هست که به فعل مزاره گردد و مرفوع می شود فعل مزاره زمانی که خالی باشد از تمام آنچه که نام برده شد یعنی از نواصب ان لن اذن که و همچنین خالی باشد از جوازم که شانزه تا بودن اگر نه نواسیبی اومده باشد نه جوازمی فعل مزاره مرفوع است مانند زیدون یذهبو زید میرود میگیم یذهبو فعل مزاره مرفوع چرا مرفوع چون نه ناصبی اومده که منصوبش بکنه و نه جازیم اومده که مجزومش کنه در نتیجه فعل مزاره مرفوع هست چون خالی هست از ناصب و جازم ایضاح لا صعوبة علینا فی معرفتی مواضع رفع الفعلی بعد ما عرفنا مواضع نسبه و جزمه مشکلی بر ما وجود ندارد در شناخت جایگاه های مرفوع بودن فعل مزارع بعد از آن که جاهای نصب و جزم فعل مزارع را شناختیم فکل فعل مضارع لم یقع بعد كلمة من الكلمات الأربع السابقة أو بعد كلمة من الكلمات الستة عشرة المذكورة بعدها المذكورة بعدها فهو مرفوع حتما حرف فعل مزارعی بعد از کلمه ای از کلمات چارگانه قبلی یعنی نواسب یا بعد از کلمه ای از کلمات شانزهگانه مذکور یعنی جوازم واقع نشد فهو مرفوع حتما حتما اون کلمه اون فعل مرفوع هست نحو یخفف الله عنكم، یخفف فعل مزاره مرفوع منصوب یا مجزوم فورا میگیم مرفوع چرا منصوب نیست چون ناصب روش نیومده چار... کلمات چارگانه روش نیومده هیچ کدوم چرا مجزوم نیست چون اون کلمات جوازم گانه روش نیومده پس مرفوع هست یخفف الله عنكم و یثمر بستانونا يثمرها مرفوع ويلزم الإنسان حده وهكذا إلى آخر وإلى هنا تم لنا معرفة مواضع نسب الفعل ومواضع جزمه ومواضع رفعه وتا إن جاي كار تمام شد براي ما شناخت جاهاي نسب فعل وجاهاي جزم فعل وجاهاي رفع فعل فلا نخشى حينئذ أن يدخل علينا الخطأ من جهته پس ترسی بر ما نیست که خطعی از جهت فعل مزاره بر ما وارد بشه چون ما جاهای نصب فعل مزاره رو شناختیم جاهای رفعش رو شناختیم و جاهای جزمش رو شناختیم دیگه از چه بترسیم و علینا ان نجتهد در فی معرفت مواضع رفع الاس بر ماست که تلاش کنیم در شناخت جاهای رفع اسم و مواضع نصبی و جاهای نصبش و مواضع جره و جاهای مجرور بودنش لنعمن یکی از جاهایی که ان پنهان میشه بعد از این لامه ها البته اینجا تو این درس ما مفصلا نگفتیم گفتیم فقط ان لن که اذن لنأمن الخطأ فی جمیع الکلمات المعربه تا در امان باشیم از خطا در تمام کلمات معرب پس ما اعراب فعل مزاره رو شناختیم از اینجا که کار به بعد جایگاه های مرفوع بودن اسم منصوب بودن اسم و مجرور بودن اسم رو بشناسیم اینا رو که شناختیم از طرفی علائم اعراب شناختیم نحو دست ماه یعنی فقط با همین یک کتاب میشه فهمید که نحو چه هست و علوم خیلی مفیدی رو در دست انسان میده گرچه که علم نحو علم نیست با قواعد ریز و بسیار زیادی موفق و پیروز باشید